Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no canal. Não, vou fazer mais uma vez. Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo muito f... Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando um vídeo muito desenvolvido. Eu sou a Dani Russo e está começando um vídeo super desenvolvido aqui. Mano, mano, sabe, eu vou dar um corte aqui só pra ver o que acontece. animar. Eu sou a Dani Russo e está começando um vídeo muito foda. Mano, tá meio ruim isso aqui. Acho que eu vou deixar esse vídeo pra gravar depois, hein, galera. Foi mal. Bosta, né? Mano, tô precisando ir pra balada. Vamos que vamos, partiu? Daquele jeito, partiu catuaba? Vamos, moleque, é nóis! Partiu ah, pra balada, gelo, catuaba e o bonde pronto pra furgar. A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar. Vai, olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista. Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta. E agora a com meu bonde, o mais style, nós é foda. O resto é moda, eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. Eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. Eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. A melhor do baile. Tag! catuaba e o bonde pronto pra furgar. A noite é criança, nós rouba na dança, mandando sarrada no ar. Vai, olha o estilo dessa menina que tá chegando na pista. Incomparável, inconfundível, gastando as horas invicta. E agora a nave decola com meu bonde, o mais style. Nós é fogo, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser a melhor do Erdoğan